Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skolu, pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Druvietis. Prieks būt atkal ar jums kopā, radio klausītāji, pēc tāda ilgāka laika, ko jūs gan nemanījāt, jo jūs klausījāties raidījumus, kas tiek ierakstīti jau labu laiku atpakaļ, bet ko es manīju, jo nu pat šodien ir pirmā diena kopš mēs divi cilvēki no Gregors skolas esam atpakaļ no trīs nedēļu ilga misijas brauciena Ugandā, Afrikā. Un tas arī ir iemesls, kāpēc Šodienas raidījums būs tāds mazliet varbūt netipisks, savādāks, jo tas būs raidījums, kas būs pilnībā veltīts Ugandai, misijai Ugandā. Sarunai ar kristiešiem tur mēs dzirdēsim arī kādu interviju ar vienu no Ugandas bīskapiem, un tāpat arī šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt arī kādu mūziku, kur jūs dzirdēsiet arī kādā veidā cilvēki pielūdz to pašu Dievu un slavē un pateicās un dzied godu Dievam – tur, Ugandā, viņu valodā, Lugandas valodā un viņu zemē. Kā parasti sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns un aktuāls Gregors skolā, kur jūs esat arī aicināti piedalīties. Bet pēc aktualitātēm uzreiz vēlos pieteikt jau tagad, jūs dzirdēsiet vienu dziesmu, kas būs Lugandas valodā, ko es atvedu līdzi no Afrikas, un kurā, lai arī liela daļa teksta es nesaprotu vēl ar vienu viņu valodā, taču tik daudz es varu paskaidrot, ka Tur cilvēki pateicās un zied pateicību Dievam, priecājas par to, ka viņš ir labs un laipns. Otradien, pulkstens 18.00, skolas kapelā Grigors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti. No 15. līdz 16. februārim Svētā Gregora skolā būs rekolekcijas. Rekolekcijas temats – man šodien jāpaliek pie tevis. Garīgie vadītāji, priesteris Andrejs Mediņš un mācītājs skolas direktors Artis Truvietis. Sākums 15. februārī 19.00, noslēgums sestdien 16. februārī 20.00. Dalības maksa 5 lati, līdz jāņem bībele, guļamais un mājas apavi. Pieteikšanās pa tālruni 6, 3, 8, 2, 2, 4, 0, 3. Tie, kuri pirmie pieteiksies uz rekolekcijām, gulēs istabiņās, pārējie lasītavā. Sīkāku informāciju par rekolekcijām un skolu varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. questo It's all the west, you are kā tas kungs mums ir pavēlējis. Es tevi esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam. Tādas mārdas mēs varam lasīt apustuļu darba grāmatā 13. nodaļā. Zīmīgi, ka es nezinu kā jums, bet vismaz man šie vārdi līdz šim ir vienmēr likuši domāt par pasaules galu, kas ir kaut kur tālu no Latvijas. Bet tajā brīdī, kad es dzirdēju biskupu Džeraldu, kurš stādīja mūs priekšā kārtējā mācītāja konferencē Ugandā, un viņš skaidroja, no kurienes mēs nākam, tad es biju ļoti pārsteigts par to veidu, kā viņš to pateica. Viņš mēģināja viņu iztēlē uzzīmēt pasaules karti, teica, lūk, šeit ir Āfrika, te mēs esam, tur tālāk pa labi ir Āzija, tur pa kreisi ir Amerika, un tur, tur augšā, tur ir Eiropa, tur pašā augšā. Un, ziniet, šie cilvēki nāk no Eiropas pašas, pašas augšas, tur galīgi, galīgi pasaules pašā galā. Nu, lūk, tur pasaules galā viņi dzīvo. Tad, kad es to dzirdēju, es domāju, bet tiešām <laughs> ja mēs paskatāmies karti, nu tā sanāk, ka viņi ir vidū, precīzi vidū, un mēs esam pašā pašā pasaules malā un galā. Paldies Dievam, ka Dievs ir licis mūs cilvēkus, kristiešus, savus bērnus, par gaismu tiem, kas nav vēl bērni, nav vēl dieva bērni, nav vēl atpestītie un glābtie. Un ka šī gaisma ir domāta tāda, kas spīd līdz pasaules galam. Vienalga, vai tā sāka spīdēt no tuviem austrumiem un atceļoja līdz šejienē, tāliem, tāliem ziemeļiem, kur mēs esam Eiropā, Vai arī tā savā laikā no Eiropas spīdēja uz Āfriku un daudzām citām valstīm, dažādām tautām, vai arī tagad, kad jau ir pienācis laiks, kad es domāju, pilnīgi nopietni var runāt par situāciju, kad no Āfrikas un Āzijas misionāri brauc, lai atkal atgrieztu un glābtu Eiropu, kura nu ir aizgājusi jau krietni tālu no tā, kāda tā reiz bija. Jebkurā gadījumā mēs esam Dieva nolikti būt par gaismu tiem, kas ir pagāni, tiem, kas nepazīst dzīvo Dievu kas dzīvo varbūt ar kādiem elkiem, paši ar sevi, ar dažādiem veidiem, kā meklēt patiesību, bet bez iespējas un spējām to atrast. Šie ir vieni no vārdiem, kas arī diezgan skaidri pasaka, ka ja tu esi nolikts par pasaules gaismu, tad tev ir jāspīd. Tas ir tavs pienākums spīdēt līdz pasaules galam. Un ja mēs esam glābti un darīti par Dieva bērniem un viņa apsolījumu mantiniekiem, tad tāds ir mūsu pienākums – dzīvot tā, lai cauri mūsu dzīvēm kāda cita varētu tikt glābti. Un reizēm tas ietver arī diezgan tālu braukšanu vai ceļošanu. Es nedomāju, ka visiem, es nedomāju, ka vienmēr, bet ir gadījumi, reizes un situācijas, kad tas ir vajadzīgs. Un ja diezgan bieži man ir nācies dzirdēt cilvēkus tās priežam, ka nu, vai nu tas tā gluži prātīgi būtu, ka mēs kaut kur tagad tērējam lielas naudas un braucam tālu, un tad atkal viņi brauc uz šejienu, taču tepat Latvijā ir tik daudz cilvēku, kas nepazīst Jēzu, mums tepat pietiek, ko darīt. Kaut kādā ziņā varētu teikt, jā, jā, protams, mums pietiek, ko darīt. Mums vienmēr mājās būs ko darīt. Vienmēr mājās mums būs kāda lieta, kas nav nopulēta pietiekami spoži. Kamēr kaimiņu mājā varbūt cilvēkiem nav maizes, ko ēst. Un līdzīgi ir tā, ka mēs reizēm gribam savu baznīcu, savu tautu, savu valsti uzpost garīgā ziņā ļoti spožu panākt to, ka ir draudze un iespēja dzirdēt Dieva vārdu ik pa pieciem kilometriem mūsu valstī. Kamēr mēs atrodam ļoti daudz valstis un vietas pasaulē, kur ir jābrauc simtiem kilometru, lai tiktu līdz kādai draudzē. To gan es nevaru teikt par Ugandu, jo tur ir diezgan pamatīgi un dziļi attīstīta kristietība. Tur kristieši tiešām ir daudz, viņi ir dažādi, viņi ir tiešām garīgi, dzīvi un spēcīgi. Savā ziņā reizēm, tad, kad mēs tur bijām, viņu vidū mēs jutāmies kā tādi, nezinu, primāti vai, vai, vai garīgi neandertālieši kaut kādā attīstības pusceļā palikuši cilvēki. Bet kas bija ļoti interesanti, ko mēs manījām, ir tas, cik daudz Dievs var lietot vienu šādu braucienu. Es vēl tagad līst līdz galam nespēju to aptvert, kā tas ir iespējams. Ko visu Dievs varēja darīt vienās īsās trīs nedēļās. Cik nenormāli daudz viņš varēja darīt un mainīt mūsos. Un cik nenormāli daudz caur godīgi tādiem muļķiem, kādi mēs tur divi latvieši bijām, Dievs varēja darīt pie viņiem tādas lietas, ko es nebiju pats apņos redzējis. Vienkārši pateicoties tai lielajai apbrīnojumiem atvērtībai, kāda viņiem bija. Kad mēs, Baltie, ja viņu valodā muzungu, atbraucām pie viņiem, tas pats par sevi jau bija tāds notikums, ko es neesmu redzējis, kā varētu izraisīt kādas līdzīgas emocijas šeit kādam Latvijā. Un tajā brīdī, kad mēs sākām runāt un dalīties savā garīgajā pieredzē, lai arī cik varbūt niecīgi tā šķistu, bet cik daudz viņi no tā spēja saņemt cik daudz lietas tika mainītas. Bija divi ciemi, par kuriem mūsu bīskaps teica, ka viņš viņus pazīst, tos ciemus ļoti labi. Viņš teica, tie ciemi, <laughs> viņi, viņi vairs nebūs tādi paši. Viņi tika izmainīti. Tur Dievs lietas darīja tādas, ka vienkārši brīnums. Un es domāju, cik daudz šādu un vēl lielāku lietu mēs esam palaiduši garām ar šo vienkāršo it kā loģisku apgalvojumu. Nu, kur tad mēs tagad brauksim? Mums jau tepat ir ko darīt. Jā, mums ir tepat ko darīt, un mums vienmēr būs tepat ko darīt. Bet, kad Dievs aicina, vajag arī braukt. Un vienalga, kur un kā un cik varbūt tas ir bīstami vai vēl kaut kādā ziņā grūti, tas ir tā vērts. Ja Dievs aicina piedzīvot to, kādā veidā viņa plāns piepildās, kādā veidā fantastiskos brīnumainos veidos viņš saved kopā cilvēkus. Dievs saorganizē lietas un tiešām pagodinās. Tiešām viņa roka virs zemes parādās, lietas notiek, par kādām tiešām pat sapņots nebija. Droši vien, ka par šīm lietām varētu mēģināt atcerēties un stāstīt vismaz pāris dienas, <laughs> nevienu vienu raidījumu, bet lai mēs turētos savos laikos un šīs pārdomas darītu mērtiecīgas, mums ir arī kāda ļoti īpaša lieta līdz šodien. Un šī lieta ir tāda ļoti ekskluzīva, es teiktu, intervija, ko mums izdevās nointervēt bīskapu Džeraldu, vienu no Ugandas bīskapiem, kas dzīvo Kampalā, un mums izdevās tieši pirms izlidošanas Entebes internacionālā lidostā Aicināt uz sarunu mūsu brāli Biskapu Džeraldu, un tūlīt jūs arī varēsiet dzirdēt interviju ar viņu. Tiesa gan, te varbūt mazliet ir jāpiebilst, neņemiet ļaunā, ka tur ir diezgan daudz fona trokšņa, jo tik tiešām tā ir lidostas uzgaidāmā telpa. Bet tas, ko viņš teica, manuprāt, ir tik vērtīgs, ka tas atsver visus tos trokšņus un tehniskās nērtības. Tātad klausīsimies interviju sarunu ar mūsu brāli, biskupu Džeraldu Kvitagerezu. Kā jūs aprakstītu kristietību Ugandā? Uh, well, Christianity in Uganda is not uh, bad, it's on high degree. Kristietība Ugandā nav tāda slikta, tā ir diezgan augstā līmenī. Uh, people really are coming, uh, becoming Christians day and night. Ir cilvēki, kas dienu nakti kļūst par kristiešiem. But then there are some parts where uh, gospel is still low or they, they don't know gospel. Bet ir kādas valsts daļas, kur cilvēki vēl joprojām nezina evaņģēliju. Because workers or laborers are few. Jo tie sludinātāji vai tie, kas vēlētos strādāt šajās daļās, tie ir maz. Otherwise we are seeing that uh, uh, according to what we know those last years and now Christianity is advancing. Bet redzot to un arī to, ko mēs zinām, kas ir noticis šajos pēdējos gados, kristietība turpina augt un attīstīties. Of course, this is God's grace. Protams, tā ir Dieva žēlastība. Before Uganda was uh, just in suffering. Agrāk Uganda vienkārši cieta because the people were using witchcraft. Jo cilvēki nodarbojās ar dažādām burvestībām. They were praising these small gods. Viņi pielūdza dažādus mazus dievus. But now Christianity has come. Bet šodien kristietība kļūst. Dozi, dozi small gods, jā, no longa meni. Gūst virsroku un šo mazo dievu vairs nav daudz tie, kas pilus tas mazos dievus. Another thing is, you have some people who, who claim to be gods. Vēl ir kāda lieta, mums ir kādi cilvēki, kas paši sevi pasludina par dieviem. Those whom we call false prophets. Tos mēs saucam par viltus praviešiem. But still, by God's grace we are seeing people coming from darkness to light. Bet vēl joprojām, pateicoties Dieva žēlastībai, mēs redzam cilvēkus no tumsas nākam gaismā. Surely this is God's mercy. Protams, tā ir Dieva žēlastība. Another thing is, vēl kāda lieta, kas ir. We are receiving many people from different countries. Ir cilvēki, kas no dažādām valstīm brauc uz Ugandu. When they come, they also make revival. Un kad viņi nāk, viņi nes līdz sevi atzimšanu, atjaunošanos. And at times they reach where gospel has not yet reached. Un, un dažkārt viņi sasniedz arī tādas apgabalus, kur evaņģēlijas vēl nav sasniegts cilvēks. And, and again changes comes. Un atkal nāk kādas jaunas izmaiņas. That's what I know about Christianity in Uganda. Eh, tas ir tas, kāda ir kristietība Ugandā. Eh, this is just briefly. Tas tā īsumā. Thank you very much. Paldies. Un otrais jautājums. Ko jūs raksturot, kas par šīm dienām notika, kamēr mēs divi latvieši dzīvojām un bijām kopā ar jums. Oh, this mission is not, uh, I don't know how I can say, but nobody can believe it. <laughs> Šī misija, es pat nezinu, kā lai to pasaku, bet man liekas, ka neviens tai nevar noticēt. We had a nice time with you at the prayer mountain. Mums bija labs laiks kopā ar jums Lūkšana kalnā. In Africa. Afrikam konferencē. And then after that, we went evanģēlismu Kampalā. Un pēc tam mēs gājām sludinājumu evanģēlīju Kampalā. Do you know what surprised me? Vai jūs zināt, kas man pārsteidza? To see people like you, you visit widows. Mm, Tad redzot to, ka cilvēki kā jūs, ka jūs apciemojat atraitnes. You visit orphans. Jūs apciemojat bāreņus. And moreover in slum area. Vēl vairāk tādā graustu rajonā. You see, many people doesn't know slum areas. Jūs zināt, daudz cilvēku vispār nezin, kas ir tā, tie uh, graustu rajoni. I think where you went, that is the, the last slum area in Uganda. Bet tas, kur jūs aizgājāt, tas tiešām bija tāds pats pēdējais no tiem graustu rajoniem, kas ir Ugandā. Jūs redzējāt, kāda smaka ir šajā apgabalā. In fact, even people from that place wondered the way Muzungu or white just going to visit them. Cilvēki no šīs vietas brīnījās, ka baltie cilvēki tiešām nāk viņus apciemot. You know, here in Uganda, a, a white uh, is called Muzungu. Šeit uh, Ugandā baltos cilvēki sauc par Muzungu. And everybody was really happy. Un ik viens bija ļoti priecīgs. Because many people that does not want to, to, to, to go and visit slum areas. Jo nav daudz cilvēku, kas vēlētos iet šajos graus rajonos. Uh, do you know why? Vai zinat, kāpēc? A slum area is a bad place. Graus rajons ir slikta vieta. Where the, the last poor people are kur dzīvo visnabadzīgākie cilvēki. And each and every type of disease is there. Un tur ir sastopamas visdažādāko veidu slimības. So really it was so wonderful when uh, Artis and uh, Aya, Aya visited. Un tas patiešām bija ļoti brīnišķīgi, kad Artis un Aya tur to varēja izdarīt nocēmot tos cilvēkus. And when, uh, uh on adding again, since we are short of time, par cik mums ir ļoti maz laika. When we went uh, outside Kampala, kad mēs um, izbraucām ārpus Kampalas, in uh, Kiboga district, Kiboga uh, eh, rajonā, we, did, we visited the two places. Mēs uh, apciemojām divas um, vietas. We had uh, uh, leaders conferences. Mums, or tur, seminars. mums bija tāda kā vadītāju apmācība seminārs. What I can tell you is, to, ko es jums varu pastāstīt, many missionaries normally come here in Uganda or Kampala. Daudz misionāri, kas parasti eh, brauc šurp uz Kampalu. There is no missionary or big person who has ever, who have, has ever visited those places. Bet neviens misionārs līdz šim nebija apciemojis šīs mazās vietiņas, šos divus It ciemus. was a challenge. Tas bija izaicinājums. So, and the, uh, all pastors and reverends who attended that seminar changed completely. Un uh, visi tie mācītāji un, un, un draudz kalpotāji, kas apmeklēja šos seminārus, viņi pilnībā izmainījās. Not only that, even people in the area they, were, they wanted to see white into, into their area. Ne tikai viņi, arī cilvēki, kas dzīvoja šajos ciemos, viņi vienkārši vēlējās apskatīt baltos cilvēkus. It was their first time to see, uh, to see people with the white skin. Tā bija pirmā reize, kad viņi vispār redzēja cilvēkus ar baltu ādas krāsu. What we, what we call muzungu. Ko mēs saucam par muzungu. And uh, really others who, who didn't know Christ. Un patiešām cilvēki, kas līdz šim nezināja par Kristu because of your presence in, the, in that rural area, vienkārši jūsu klātbūtnes dēļ šajā mežonīgajā apgabalā. They have seen the love of Christ into his people. Viņi ieraudzīja Kristus mīlestību šajos cilvēkos. And many people have said that really I must become a Christian. Un daudz cilvēku teica, man patiesi ir jākļūst par kristieti. Where I believe that that was your main target to come here in Uganda. Un tas ir tas, kam es ticu, ka tas bija galvenais iemesls, kāpēc jums bija jābūt šeit Ugandā. And uh, not only that, un ne tikai tas, I have seen other people saying that who are these people? Es redzēju arī kādus cilvēkus, kas jautāja, kas ir šie cilvēki. They are sleeping with us. Viņi guļ kopā ar mums. They are eating with us. Viņi ēd kopā ar mums. They are sleeping into our houses. Viņi guļ mūsu mājās. Moreover, really our houses are just local ones which you could not even think. Vēl vairāk mūsu mājiņas, tas ir tādas vietēju iedzīvotāju mājiņas, kāds jūs pat Latvijā nevarētu iedomāties. And uh, those are the houses which you have never seen even into your life since jūs, you were born. <laughs> jūs tāds mājas, ko jūs kopš savas dzimšanas vispār neesat redzējuši. But then you, you humbled yourselves and you slept inside. Un, un tad jūs pazemojāties, bet nu, gulējāt tajās iekšā. Really, people have said, uh, many people, those non-Christians have said that surely the Lord was, you are serving is a, is a merciful God and powerful God. Un, un, un šie nekristiešie daudzie cilvēki, kas to redzēja, teica, ka jūs Dievs patiešām ir žēlsirdīgs Dievs un viņš ir varans Dievs. And you know what I can tell you is uh, the gospel of words. Un, un tas, ko es varu teikt vēl, ka šis e, evaņģēlīja vārdi and the gospel of actions un evaņģēlijas darbībā is that the gospel of actions sounds better than words. E, kad evaņģēlijas darbībā tomēr skan labāk nekā tas skan vārdos. So for you didn't just did, you didn't preach the gospel of the word but the gospel of action. Jūs ne tikai sludinājāt e, evaņģēliju ar vārdiem, bet arī ar savu rīcību. Because of that, the Church of Christ will not remain the same in Uganda. Uganda. Un tieši tādēļ Kristus baznīca Ugandā nepaliks tāda pati, kāda viņa bijusi. The church is growing now. Baznīca tagad augs. Surely it's our prayer that you come again. Un tā noteikti ir mūsu lūkšana, ka jūs nākat atkal. We shall be happy for, for that. Mēs par to būsim ļoti laimīgi. Another thing is, un vēl kāda lieta. We thank God for the help, the sponsorship you have given to widows and orphans. Mēs arī pasakamies Dievam par palīdzību, par, par to atbalstu, ko jūs varējāt ziedot bārniņiem un atraitnēm. You have given your money. Jūs eh, devāt savu naudu. You have given your money really to orphans and widows. Jūs eh, ziedot savu naudu bāriņiem, natraitnēm. And to other Christians, to the poor people. Un arī citiem kristiešiem, šiem nabadzīgiem cilvēkiem. It's our prayer that God should bless you more abundantly. Un eh, tā ir mūsu lūkšana, ka jūs vienkārši Dievs jūs vēl vairāk svētīs. And as you go to Latvia. Un ka jūs atgriezīsieties Latvijā. Make sure that we are praying for you. Esiet droši, ka mēs lūdzam par jums. And uh, we we thank God for your presence. Un mēs pasakāmies Dievam par jūsu klātbūtni. Next time come with the other Latvians. <laughs> Nākamreiz nāciet kopā ar vēl vairāk latviešiem. If, if I told they agree. Un es teikšu, lai viņi piekrīt. Because for somebody to come from your place to Uganda, it's a sacrifice. Jo kādam atbraukt no jūsu vietas šeit uz Uganda, tas ir eh, sevis ziedošana. They fear our, our mosquitoes. Cilvēki baidās mūsu moskītus. Uh, and our toilets. Mūsu toilets and so on. Un tā tālāk. Thank you very much. Paldies. I am Bishop Gerald. Es esmu Biskups Geralds. Wish, wishes you the best in Latvia and in all over the world. Kas vēl jums visu to labāko gan Latvijā, gan visā plašajā God, pasaulē. God bless you. Lai Dievs jūs svētī. Amen. Amen. Lūksim Dievu. Visvarenais un mūžīgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam par visu to bagātību, varenību, Ko tu parādīji un kā tu pagodinies? Kā tu pagodinājies šajā laikā Ugandā? Mēs tev pateicamies, Dievs, ka tik tiešām visā, kas tur notika, bija tik daudz redzams no Tevis. Un ka tik tiešām mēs drīkstējām un varējām palikt ēnā, lai tu esi redzams. Slāva Tev un gods, varenais Dievs, par katru cilvēku, kur Tu tur aizskāri, kur Tu tur uzrunāji, kur kalpošanu Tu mainīji. Paldies, Dievs, par visu, ko Tu mainīji mūsos. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu svētī šīs attiecības. Svētī, kungs, arī bīskapa aicinājumu nākamajā gadā būt vairākiem latviešiem tur un organizēt lielāku mācītāju konferenci, pat no vairākām tautām, kur varētu būt cilvēki kopā. Lūdzam, kungs, ja tas ir tavs prāts, svētī to. Saorganizē un vada tā, kā tu vadīji šoreiz. Aicini, kungs, visus tos cilvēkus, kam tur ir jābūt klāt pie kalpošanas. Sakārto visas lietas – sakārto arī visas situācijas, kuras būs priekšā tiem cilvēkiem, kuriem būs jābrauc no dažādām valstīm uz šo konferenci. Lūdzam Tev, kungs, kad es svētīju. To, kas ir Tavs prāts. Kungs, es īpaši Tev lūdzu arī lieto šo raidījumu. Kungs, lai Tu vari uzrunāt kādus cilvēkus, kurus Tu gribi aicināt misijā arī ārpus Latvijas robežām. Kungs vienkārši pamodina šo dzirksteli un šo dedzību, šo vēlmi atsaukties tavam aicinājumam, arī tad, ja tas liekas grūti un smagi un nesaprotam un bīstam. Tu, Dievs, esi lielāks, Tu esi varenāks, Tu esi brīnišķīgs Dievs. Lai Tev slava un gods par visu, ko Tu esi darījis, lai Tev slava un gods par visu to, ko Tu darījis turpmāk. Un pār visam mēs Tev lūdzam, kungs, dod mums iet mazumā, bet Tev augt lielumā dod, ka visā mūsu kalpošanā būtu maz no mums pašiem, bet daudz no Tēvs kungs. To lūdzam Tev Jēzus Kristus varenē vārdā. Amen.